รจะพูนบุญนำทำแล้าไปทำดูทำก็ทำทางกายทางวิชาทางจิตใจไม่ใช่ความรู้เราไว้ในสมองความรู้ต้องแสดงออกทางกายทางวิชาทางจิตใจ มันจะเป็นประโยชน์พอที่จะให้สิ่งอื่นวัตถุอื่นได้เกิดประโยชน์จากการใช้ชีวิตของเรา โดยเฉพาะธรรมวินัยข้อวัดปฏิบัติ ที่เราจะถ่ายทอดต่อไป เป็นแบบอย่างแบบสมบโดยเฉพาะพวกเราเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาด้วยกำลังมีกำลังกำลังแสดงออกในการทำความดีการถือบวชเนี่ย กายที่ชอบกพระพุทธเจ้าเป็นเชิญแม่แต่การปวดทางลูกแบบแห่งที่สุดจำเร็จำนากทีพาทั้งหลายก็มันก็ต้องเลือกฉบับเอาไว้ในระเบียบในในวิในก็คือนำไปวิคือวิเศษ ้าเป็นความดีก็เป็นความดีที่วิเศษทีเศษวิมาจากคำว่าพระพระแปลว่าประเสริฐเศษอย่างประเสริฐนัยษะคือนำไปนำไปสู่ความดีอันวิเศษยังมีธรรมอะไรในธรรมก็ ความเป็นธรรมก็เกิดขึ้นด้วยความดี การพูดการทำการคิดมีทำทำสั่งให้พูดทำสั่งให้ทำทำสั่งให้คิด หลังหลงตาพูดเรื่องพระอัจฉริยะเมื่อวานในตอนเย็นเดินวิธบาทให้ดูโดยที่ไม่พูดจะทำก็เกิด านกคนหนึ่งก็เกิดควาเลือกใช้สรัทธาเป็นแต่เดินมีพระาทมาเกาเป็นคำว่าวินัยแป็นสิ่งที่บอกบอกถึงความดีความงามยิ่งพวกเรามาเจริญสติมาเจริญสติ อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการยกมือเคลื่อนไหวสร้างจังหวะอาจจะไม่ได้อยู่ในในบทต่อหน้าความเพียรความทำหรือเรียกว่าอาเกไม่ได้เป็นสีของพวกเราศีลก็ไม่ใช่สีแปดสีลสิบสีสองร้อยยี่สิบเจ็ดสีสามร้อยสีมันเป็นมื่เป็นแสง เป็นมันเหมือนเป็นแสงอวสิการนุ่งห่มการนั่งการยืนการเดินการนอนการโผล่การตาใส่การสียามารยาทการปกการฉันการต่อห้องน้ำการขับการหักเล่นเกมของเราให้ตรงสิตรงทาง โดยเฉพาะการเจริญสติทำให้เกิด เป็นสิ่งขึ้นมามาเกิดเลขให้สิ่งออกมา เป็นสิ่งที่เราจะลองปลูกพืชมีดินดีมีน้ำดีมีปุ๋ยดีพืชออกมาคนมีสติสมัชัญญะสิ่งออกมาสมาธิออกมา ปัญญางอกงามเลยว่าเป็นโต้ตอเป็นเทศจึงพวกเราจึงมุ่งจุดนี้ครับในต้นก็ไนะครับเนี่ในความรู้สึกตัว ในความรู้สึกตัวแล้วมันต้องมีตูวอะไรอะไรก็มี ีทำบ้านทำเรือนก่อสร้างสถาปัตย์เทคโนโลยีทั้งหลายมันก็มีส่วนทำอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาการศึกษาเรียกว่าหนักเรียกว่าสติปัฏฐานสุขมีสติดูกายยกขึ้นเลยอ่านลงไปรู้ลงไปเลย โลภายนะแล้วก็เจตนาด้วยเจตนาเพื่อไหวให้เห็นอยู่บ่อยๆไม่ใช่คิดเห็นให้พบเห็นอยู่บ่อยๆว่าจุดที่พบเห็นสัมผัสได้สัมผัสประการเคลื่อนไหวมีวัตถุที่เคลื่อนไหวให้รู้ไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันหรือลมหายใจ ไปพร้อมๆลมหายใจก้าวไปข้างหน้าถอยกลับข้างหลังให้ลูกไปพร้อมๆกันเห็นเรื่องเดียวไปบ่อยเห็นเรื่องเดียวไปบ่อยเห็นพ้นหน้าพ้นตา เราไปดูต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรดูข้างเดียวจำไม่ละพอดูหลายข้างหลายทางปฏิจาางทีราลงิ่ง แล้วก็จำได้ตาเห็นก็จำได้กินก็จำได้สัมผัสเอามากินดูก็จำได้ไม่เป็นโทษสมุนไพรแบบนั้นแบบนี้พอรูปกลิ่นพอรูปลักษณะพอรูปรสพอรูปเรื่องของสรรพคุณเอาไปใช้ได้ท่านมาดูแลการมาการมาศึกษาตรงๆของโูกของรู้ตลอด ให้มันเห็นกับหูกับตาในจบอย่าไปคิดภายในนะเป็นตาอย่าไปคิดอย่าไปหาเหตุหาผลไปหาเหตุหาผลว่าออกมันจะเป็นรักษารักษาที่พวกเราตอนนี้รูอย่าไปคิดตอนนี้คิดแข่งขันกันเอาคะแนนเอาความรู้ อะไรต่างๆนั่นเป็นเรื่องแต่ว่าการศึกษาแบบการศึกษาที่เราดูมันเห็นมันจะแสดงให้เห็นหลายอย่างเรื่องของกายของใจเราเนี่ยอุ้ยมากมายหลายกอง มันไม่เที่ยงอย่างไรมันเป็นทุกข์อย่างไรมันไม่ใช่ตัวตนอย่างไรมันจะแสดงออก เราก็จะดูคอยดูของขอบขอบจแสดงให้เห็นแล้วเห็นดีผมไม่เที่ยงก็จแสดงให้เห็นดีลอยขั้งวันนมดขผมไม่ใช่ตัวตนก็แสดงผมเป็นทุกข์ก็จแสดงเป็นทุกข์ก็จแสดงที่มันเกิดขึ้นกับใครกับใครให้มันบอกเรามันฉายให้เราดูเป็นเรื่องเป็นราวเรื่อง กุศลเรื่องอภุศลกุศลด้วยความดีอภุศลด้วยความไม่ดีมันจะแสดงออกเราก็เห็นแค่เห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกมันมาอาศัยที่ตั้งแต่เราเอาสติไปตั้งไว้ที่กายซึ่งเป็นกุศลเดี๋ยวอภุศลต้องขอแย่งมาตั้งไว้ เรามีสติบุสนไปตั้งไว้ที่จิตเดี๋ยวอกุศนมันก็เกิดที่จิตให้เราเห็นตรง ดูคอยดูคอยเพื่อหวัเจริงเจตนาให้ตัวลูกก็ไป สอบลูกสอบเห็นไปพบเห็นหลายๆอย่างเหมือนกับ วัตถุเรื่องของพระมาลายเยสุ ไปดูสนุกไปดูสวรรค์ถามพวกสันุกทำไมจะมาได้รับความลำบากอย่างนี้บอกสันุกทั้งหลายก็บอกว่า้าจะทำความช่วยอย่างนั้นอย่างนี้เป็นใน้มาทักตามรับเรียนอย่างนี้ขอสั่งให้ถึงที่ถึงน้องอย่าให้อาจารย์ทำช้่วเออมำมา ้าไปลงสวรรค์ไปเห็นเทพประบุเทพปฏิดามีความสุขก็ถามทำไมจะงมีความสุขแบบนี้เราก็บอกมันแต่ก่อนนั่นไปทำความดีมีจิตใจทำบำเพ็ญเพียรภาวนาในเมตตาตวนาช่วยเหลือเกิดแลสตว์เจ้ามีความสุขอย่างนี้มาะ่างถึงญาติพี่น้องที่อยู่เบื้องหลังให้พากันมาพบตัวทำความดี ำอะไรจะต้องกองบอกเปิดโลกแล้วกพระเจ้าเปิดโลกการที่เรามาเจริญราวนามันมาเปิดโลกกันกายล้าก็สอบยาวกว่าหนาขึ้นมันมีทั้งสัญญาจิตใจ มีความทุกข์มีไม่เคยทุกข์ความดับทุกข์อยู่ที่นี่นี่เป็นสูตรเป็นสูตรที่ าให้เกิดเป็นพุทธะเป็นว่าทำให้เกิดความถูกต้องความดีความชอบเป็นถูกเนี่ยเรามาดูเห็นไหมมีไหมเวทนาเป็นมันจบมันทุกมีไหมที่เกิดขึ้นกับรูปที่เกิดขึ้นกับกายที่เกิดขึ้นกับนามที่เกิดขึ้นกับใจมีไหมมันจบมันทุกข์ เราเกี่ยวข้องมั้งเธอไล่ทั้งจบกินหรือมันทุกข์กินหรือเราอยู่กับความสุขเราอยู่กับความทุกข์หรือว่าเราเห็นมันสุขหรือว่าเราเห็นมันทุกข์อะไรตรงนี้นะเห็นไหมไหนลูกมันเกิดทำไมเองแล้วเราไปทุกข์ทนความสุขความทุกข์เราถูกมันบอกเราจะคิดเป็นว่าสุขเวทนา ทุกขเวทนาอันนี้นะตุขกาวะโอ้เราก็เห็นโอ้ มันมีตุขนะมันมีทุกเลย มันแสดงออกมัน มันมีอยู่นี่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้เราก็เห็นออืืมมเข้าใจมันตุเลยมันทุกเลยมันเป็นสุขที่ใจมันเป็นทุกข์ที่ใจเลยนะ เป็นสุกที่กายมันเป็นทุกข์ที่กายเลื่อยเก็เห็นเห็นแล้วมันเกี่ยวข้องกับเขาเกี่ยวข้องกับความสุขเกี่ยวข้องกับความทุกข์อย่างถูกต้องการมีสติที่ไปเห็นสุขเห็นทุกข์นั้นว่าถูกต้องที่สุดการที่ไปเป็นผู้สุขผู้ทุกข์หรือว่าผิดนะผิดนะเราก็เห็นแล้วก็จะหลับล้วก็จ เกิความรู้สึกตัวไปเหื่ก็มันก็ดีอยู่จริงนะที่เป็นสุขเป็นทุกข์เรียกว่าเวทนารรมภาษาเราธรรมดาเรามันสุขมันทุกข์เกิดขึ้นกับกายเกิดขึ้นกับจิตเกิดขึ้นกับรูปเกิดขึ้นกับนามเป็นเรื่องสุขเราเห็นกายมันก็มีอะไรมาอยู่ที่กายถ้าเราไม่ดูกายมันก็ไม่เห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกาย เราเราไปตีเป็นหนึ่งเป็นเป็นอันเดียวเป็นตัวเป็นตนเป็นทั้งหมดไม่ได้พอดูไปดูเห็นความคิดมีไหมความคิดไม่ได้หรอกไม่ไม่อยากคิดเราก็คิดไปมีไหมเห็นไหมแล้วเราเกี่ยวข้องกับความคิดอย่างไรไปตามมันให้มันลากเราไปหรือว่าเราลู่เห็นเราไม่ไดแรับกลับมา ไม่ทำตามความคิดไม่ให้ความคิดเป็นใหญ่เรามีสติมีความรู้สึกตัวเป็นใหญ่อย่างนี้พอเราทำอย่างนี้รู้สึกตัวอย่างนี้รู้สึกตัวอย่างนี้สิ่งที่ทำให้เราผิดสิ่งผิดทักก็เป็นไปไม่ได้ก็เรียกว่าเราประพฤติธรรมเราไม่หลงไปตามความคิดไม่ได้หลงไปตามทุกขเวทนาทุกขเวทนา มีแต่เห็นเห็นบางทีเราเข้าไปเข้าไปเป็นกับสุขกับทุกข์สุขทุกข์ก็รู้ก็ต้องกิอชีวิตเราถ้าเราเห็นเราก็แยกออกมาแยกออกจากความสุขแยกออกมาจากความทุกข์เป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นไม่เข้าไปเห็นกับสุขกับทุกข์ไม่เข้าไปเป็นกับความคิดที่มันก่อวอดขึ้น ความคิดอย่างเดียว าออไปเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นความโลภความโกรธความหลงเป็นความรักความชังเป็นความยินดีเป็นความยินได้หายไปเรียกว่าอาการเกิดจากของรูปนามเราไม่อยู่ตรงเดียวมันชัดเราไปติดของซ้ายติดของขวามันตัดท่อนไม้ท่อนตูที่ไหลไปตามนะมันก็ติดกว่าไม่ไปทำไมล่ะ ดีก็ฝั่ใซ้ายคือความยินร้ายฝั่งขวาคือความยินดีฝัามใ้่คือทุกข์ฝั่งขวาคือสุขเราก็เห็นถ้าเราเห็นตรงน้องไปไม่ติดถ้าเป็นเราปฏิเัธหยุดแล้วเห็นนะเห็นความคิดมีอยู่ความคิดรู้จักว่ามันมากทีเดียวทำใหม่ๆรู้จักว่าเป็น มานะมากโดยเพราะความรักคิดเนี่ยไปอยากคิดมันไปคิดเนี่ยมันก็เราไปทู่ไปจับไปกงมมันเกินไปก็อาจจะเกิดความเครียดได้เกิดความโมโหมานอนได้ถ้าเราดูแบบยิ่งแย่ใจไปไม่ไป็นไมันคิดทีไรของหัวเราะเอะมันผงยิ่้มไว้ใจมันหลงทีไรก็รู้ผงยิ่้มไว้ใจมันจบทีไรก็รู้ผงยิ่้มไว้ใจ มันทุกข์เด็กมันรู้ลักษณะนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับทุกอย่างอยากสมองสมองไม่ไม่เป็นโรคกระเทือนภาวะที่เห็นแต่ภาวะที่เป็นเหนียวกระทบกระเทือนมาเจ็บปวดมากไม่ปกติเลยแต่ภาวะที่ดูที่เห็นเรียบนะเรียบไม่เป็นไม่เป็นสักเลยทำให้ มักแน่นตัดรอที่เห็นเห็นมักยึดเห็นอาการต่างๆที่เป็นอุศลอกุศลเกิดขึ้นกับจิตเห็นไหมผมของเขานอนตอนมคิดตกงสาตอนมลังเลสงสัยตามมาละฮะพยายามจะไปโลกไปโลกไปกลิ่นไปเสียง พยาบาทเกิดขึ้นกับจิตคิดเกลียดคนนั้นคิดไม่พอใจกับสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนั้นเราชอบสิ่งนี้เกิดขึ้นกับจิตเห็นไหมเป็นจิตของเราดีหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นราคามันเป็นคื้นมันเป็นสิ่งที่มันก่อ เห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆก็รู้มายาสาสายของเิ่งเหลนี้ เราก็รู้หน้ารู้ตาโอ้อันนี้เป็นอกุศลถ้าเกิดขึ้นทีใดก็มีความเศร้า เป็นพระหน้าดำข้ามเกลียดไม่ปกติผิดปกติไม่กวเกิเกิดขึ้นที่ใจความเพียก็เกิดจิดติ อิ่มอกอิ่มใจรู้โน่นรู้นี่เป็นความสุขเป็นความปกติสุขอันนี้ก็อิ่มใจสุขใจรู้อันโน้นรู้อันนี้คิดรู้ไปรู้สักอันนี้ก็เป็นกุศลเป็นสิ่งเป็นสมาธิเป็นปัญญาบางทีก็ติดความรู้ติดสุขไป ก็ไม่ไดนเห็นมันจะโอ้มันไม่เป็นสุขเลยสุขก็คือเป็นอาการที่มันเกิดสติมันมีเสิ่งมันเรียกอ้อยมันมีแต่ละที่มันมั่นคงหมักแน่มีปัญญาโลกโอ้เด็กถ้าเราไปติดรูปไปติดสุขก็ไปไม่ได้เราก็เห็นเดียวเราก็มาบำเพ็ญเพียรเามีสติ ปรากอบกับความรู้สึกตัวเลยอย่าไปเอาสุขอย่าไปติดลูกอย่าไปติดลูกเขาเปงก็ต้องติดตัวมาติดตัวนะอย่าพวกนี่สมาธิสมาธิไปมีติสจบใจไปกินข้าวที่หน้ากลวงไปสกมามาคือน้ำลายเลยแสบแสบอิ่มไม่กินข้าวเลย มันจบมันเป็นปิติจนบอกเพื่อ ถ้าไม่มาฉับข้าวสักเกียรตวันไม่ต้องห่วงนะ ถ้าเกินเก็ดวันก็เป็นห่วงเพราะกติมันอยู่ไกลชอบอยู่ไกลๆเพื่อทำให้ปฏิบัติไม่ได้ชอบอยู่ไกลๆเพื่อก็บอกเพื่อนเลยว่าถ้าผมไม่มาฉันข้าวเก็ดวันเนี่ยไม่เป็นไรนะ ไม่ต้องไปตามแต่ถ้าเกินเจ็ดวันไปไปดูหน่อยมันจะเป็นอะไรไม่ไปดูหรอกมันที่ดีใจมันจบใจอันนี้ก็ไม่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ติดถูกโดยไม่ความเพียงจะนั่งอยู่เฉยนั่งนั่งถูก เราก็เตียนมาถามเป็นที่ไรภาษาเลยผมรู้ครับรู้อะไรครับผมรู้รู้รู้นะรู้ทุกอย่างผมมีความสุขมากผมไม่เคยมีความสุขโอ้ สุขแบบปกอยู่ในตลาดมากนๆกโคกพอจะเกียกตะกายไะเจอหน้าในตลาดก็นึกว่าเป็นความสขที่จริงหน้าในตลาดไม่ใช่หน้าอะไรอ่าไม่ใช่หน้าในบุญในหนอ กสุกแบบที่น้ำโขกโคกมาถ้าไปเจอน้ำในอยู่ในหนองไปอยู่ในน้ำในกระดาษไปอยู่ตรงนั้น ไม่ไปทางนั้นมันก็เสียเวลาอย่าไปอยู่ใน้ถกแล้วทำไปถุกทำดูมันออกมาดูมันมันสุขก็เห็น มันทุกข์ก็เห็นเห็นมากนะ ไปอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนอ่ะอยู่ตรงนั้นบบชักอบอยู่ตรงนั้นแหละโอ้ยเสียดายเสียดายความสุขบุตรเพ่งพ่อเพ่งครัวเพ่งลูกเพ่งเมียเพ่งพ่อเพ่งแม่เพ่งพี่เพ่งน้องมาปฏิบัติธรรมก็ไม่จบขึ้น้องก็พอจะยังไม่ออกก็อยู่กับคุณลุงก็ไปไม่ถึงไหนเสียดายมาทำความเพียรต่อมีสติ นี่จะดีวันนี้สร้างจะงหวะให้ไวๆซะหน่อยมันจะสงบเพื่อนไหวมันอยากไปดูควาสงบเดินก็เดินไวๆซะหน่อยแต่รู้หกของรู้ตัวเร้มองเป็นมาจิตนี่จะดีรู้จิตเรื่องของกายมัน เรื่องของกายแล้วก็ภาระมันน้อยลงเป็นลงให้ทวบำเพ็ญ มันมีสติดุติอมันมีสติดุติตความเป็นจิตรู้ทันรู้ทันสร้างจังหวะไวขึ้นเดินจงกอมไวขึ้นรู้ทันรู้ทันรู้ทันรู้เรื่องรู้รู้เรื่องนะเรื่องของโลกรู้หมดรู้ครบรู้ทั่วไม่ในตรงไหนที่เป็นปัญหาอาการของโลกรู้จักเพราะมันใช้ให้เราดูมาถึงเกือบยี่สิบวันแล้ว อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกบอกเราไปได้ความร้อนความหนาวความปวดความเมื่อยความง่วงเอาความนอนความหิวอะไรต่างๆหลอกนะ เรื่องไม่ใหญ่โตพอเราลูกเกิดเรื่องหลอกหายเวทนาเขาปล่อยกับเวทนาเกี่ยวข้องกับเวทนาความตกความรู้เกิดขึ้นกับรูปเอาไว้ตรงนั้น เอาไปลองมานความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเห็นแย่เห็นแย่ในรูปมันแสดงให้เห็นมานานหลายวันแล้วรูปของตัวตนงรูปของเรื่องของนามรูปตอนนี้มันมีสติวัมเป็นทางจิตไม่ต้องไปโขกไปเที่ยวไม่ต้องไปแยกไปแยกออกมาคิดมาเขาลูกเขาไปคิดจะมาลูกเขาทำอะไรคิดก็รู้อยู่ก็รู้อยู่เห็นปุ๊บ ที่เกิดขึ้นกับโลกเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นกับนาเห็นธรรมชาติเหตุการณ์ต่างๆรูเรื่องศีลรเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเห็นเราอยู่กับศีลมาหลายวันปกติมาหลายวัน เราอยู่กับสมาธิมาหลายวัน เราอยู่กับปัญญามาหลายวัน ไม่รู้ว่าเรามีจิตไม่รู้ว่าเรามีสมาธิ ไม่รู้ว่าเรามีปัญญาเราสัมผัสอยู่กับ สิดกับสมาธิปัญญามาโอ้ยังมารู้ดีกว่ามีแล้วจึงรู้มีแล้วจึงเห็นเห็นแล้วจึงรู้เรื่องของสิ่งติดขาไม่ใช่สิ่งสมาธิสิ่งติดขามันถลุงมันย่อยไปจนเลยจนไม่มีที่มีนีไรทำให้หมดความรักตกจิตใจปกติกายปกติ อยู่กับเพียนมาตั้งหลายวันไม่รู้อะไรพอรู้ก็เลยเป็นมันเป็นสีมันปกติมาเป็นหลายวันแล้วเนี่ยสีไม่ปูโมแต่แค่ โอ้สีนั้นไม่เป็นสีสิขาเป็นสีถน้กิเลสความโลภความโกรธความหลงความห่อพุ่งซ่้านความเลวของตัด มันไม่มีมันมันปกติ ถ้าอะไรเกิดขึ้นกับลูก เกิดออกบอกลูก มันน้ำที่สงกพออะไรตกไปนั่นนอกสงบแต่น้ำไปกันไม่ขึ้นสมมตปลาพ่อก็ไปแต่น้ำนิ่งปลาตัวเล็กๆหมอนไป เหมือนเดบกจิตของเราที่มันปกติพอเกิดอะไรก็รู้ไม่รู้เลยเียเลยเอยไม่ปกติจิตใจรุ่มหนักแน่นปวดหัว ไม่ยกนี่ยกรถไม่โกโก้แฝกแฝกไปโกหลงหน้าหลงหลังมีสมาธิเอาไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเอาไว้ที่กายก็อยู่ที่กายลู้ควรู้นี่จะติเป็นอินทรีย์พออะไรเกิดขึ้นก็รู้รอบเหมือนมันเหมือนมนเหมือนแมวตัวปัญญาเหมือนแมวที่มันถึงใหญ่ไป มันใหญ่ใหญ่ลงมันก็มาอยู่ตรงขาแต่เวลาแรงรมันสัมผัสมแรงตัวเรื่องมันสัมผัสรูปมันจับรูปก็เกี่ยวข้องไปจับจับมแรลงแล้วมาอยู่ตรงขาตัวปัญญาเราแบบมราอะไรที่มันสัมผัสมันรูปของรู้ก็อยู่อยู่ภาวะที่อยู่ที่เห็นไม่ได้ชอบไปเป็นกับทุกไม่ชอบไปเป็นกับทุกแต่วาวาที่เห็นน้องรู้รอบเกี่ยวกับรูปเกี่ยวกับนาม ที่เป็นกองสังขาร สังขารกายสังขาร จิตสังขาร การรวงรวงเป็นแรงของร่างกาย การรวงรวงเป็นแรงของจิตใจที่เป็นหนาเป็นโลกนะโลกแล้วภาวะที่ดูภาวะที่เป็นองค์มากเลยสิ่งแต่ละที่ป็ญยาลูกเขาไปสู่องค์มากมากคือภาวะที่ดูดำเนินภาวะที่ดูอยู่เรื่อย ภาวะที่ดูที่รูอยู่เลยก็ข้าวไประหว่างมากเลยแต่ว่าดูไปไปเห็นแล่วก็ข้าวไปก็ก็มากเข้าสู่ภาเรียมภาวะที่เห็นที่เอดเนี่ยกตัวตัวตัวร่องดูอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นก็ดูอะไรเกิดไึ้แม่จะดิ้นเหนียวกับพิษตาเรื่งน้ำลายหายใจนิ่หรอก มีแต่ัวรูปเต็มไปหมดชีวิตหนั่งเดียวเข้าสู่องค์มรรคพอตัวรูปพอวันหลงเลยคิดหาแค่ไหนจะให้หลงจะให้รักจะให้โกรธมันก็โกถือตัวเองมันไม่ถูกต้องปกติดูอย่างนี้มันเป็นองค์มรรคมรรคเกิดไม่ใช่เป็นของผู้ เป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตใจของเราเรียกมันเหมือนกับ เราฝึกหัดตัวเตรียมเปลี่ยนมาเตรียมรถที่ได้พอหัดพอหัดไปไแล้วก็ไม่ต้องหัดมันก็เป็นไปแล้วเป็นแต่ลรานั่งจับสาวเรียกเราเนี้ เียงกระดิกคิดๆมันก็ไปข้างซ้ายมันก็ไปข้างขวาหรือเหมือนเราขับรถจักรยานขับไหม่ๆเห็นจอยอยู่ข้างหน้าพวกเจ็ดคนต่อก็จนดีีพวอมันจะออกไปทางก็ออกดีพอมันเป็นแล้วนะแต่ชีวิตเราขับรถจักรยานเหมือนกับชีวิตเราอยากไปท้าอยากไปไว้อยากหลบซ้ายหลบขวาไปมันเด็กพอนเด็ก มักไม่ลงสักรวมลงเล็กรวมตัวลงรวมตัวลเป็นชีวิตรวดรวดเป็นชีวิตบริสุทธิ์ทำรูปทำนามทำสมนัตทำบัญญาติทำปรมัตรวมลงเป็นหนึ่งเดียวคือตัวรูปตัวมักเห็นอะไรจะเกิดไม่ไปเกิดกับกายก็ไม่ได้ทำตัว วาจาก็ไม่ได้ถูกตัวใจก็ไม่ได้ถิกตัวมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดสมเหตุสมผลำรรมลาตเป็นกฎของธรรมชาติ มันเข้าไปสู่ภาวะมันไม่ได้เป็นมันไม่ดีเหยื่อควาโกรธความโลภความหลงมันเหยื่อต่อไปพอก็หลงฆ์ว่าเหยื่อมันนี่มันนี่ มันก็เหนือแห้งเหนือแห้งของโลภของโกรธของร้องของโกงโกงกแต่มาเหนืแห้งเออใจสติตัวนี้ใมใจตัวนี้มันจะเกิดถ้าเราทำไม่ต้องไปพูดถึงคำว่ามรรคผลเอกผ่านมันเป็นของมันเลยถ้าเราทำถูกทำอย่างนี้มันจะอย่างนี้กัน นั่นตัวปฏิบัติที่เราทำเลยไม่ใช่ทำลงๆได้ไหมมันมีสุขมันมีไหมลูกของเราตายของเรามีไหมที่นั่นเป็นไงมีร้อนเอตาวมีปวดเีเมื่อยมีไหมมีเคลื่อนมีไหวมีไหมยืนเดินนั่งนอนมีไหมเรารู้ไหมเรารู้ทำไมจะไปเราเห็นเราใช่มันเด็ดดีเลย เหมือนเรามีเรือเราขับเรือของเราข้ามไปข้ามมาได้ไม่ใช่เราแบกเรือแต่ก่อนเราแบกเราแบกเรือเราตกแต่ในเรือของเราบางทีไม่ได้ใช้ข้ามฝั่งข้ามฟากเลยเรือของเราสวยเรือของเราไม่สวยตกแต่งอยู่ลูกลูกกำลังอยู่แต่วัน เดินผ่านไปผ่านไปเขาอยากเรือเรานั่งข้ามฝั่งขับไปขับมาขับไปขับมาเอาลูกให้เกิดเพราะว่าเกิดความลูกเอาลูกเอาเรือนี่ทำให้เกิดอะไรต่างๆสำเร็จประโยชน์เอามาใช้ให้เกิดความรู้กิกตัวอยากมโมหานี่ไปก่อนเราไปทำแบบนี้ เราไปยไปทำโน่นไยไปทำเี่เป็นบาปเป็นข้าวฆ่าสัตวชีวิต ปหลอกไปโกงไปลักขโมยถูกคนนี้กินเหล้าเราไปเอาตาไปดูก่อนเคยย่อมองที่เด็กปัญหาชอบใจเกิดรักเกิดทางข้าตาเราเอาใจไปใช่กับพึ่งกับพึ่งไปกินดีเราก็นั่นไปกินไม่เรากคนนี้คนนั้นเราชอบเขาไม่เราไม่ชอบอาหารการกินอะไรนั่นนะปากที่เราใช้เอามาใช้เป็นเราใช้เราใช้รู้เป็นตัวเ เมื่อเรานั่งเรือข้ามไปแต่ใช่เป็นเปิดความรู้ความรู้เปิดความรู้ขนาดแต่ตอนเราใช้รูปผิดประเทศแต่ตอนเราใช้นามผิดประเทศมันเรามีมีดเอาไปปันดินปันหินนี่ก็เสียความเป็นนี่เสียหมดมันจะติดใจตัว าพจิตของเรามันมีอยู่แต่เราไปใช้ผิดประเภทเอาไปใช้เป็นความรักเอาไปใช้เป็นความชังเอาไปใช้เป็นความโกรธเอาไปใช้เป็นความโลภเอาไปใช้เป็นความหลงใช้อย่างนั้นก็เป็นปัญญาใช้เพื่อความรู้สึกตัวเพื่อความรู้สึกตัวเพื่อความรู้สึกตัวนี่เพื่อความรู้นี่เราต้องไปว่าน้องจากสมุทรสี ยมสีจะามีลูกลูกยาเราลูกยาเวลาลูกยางมันบางทีกับข้าถ้าลูกยางมันมันไม่จำเป็นเพราะมี่ไปขาดมันจำเป็นเขาบอกว่ามี่เป็นนี่เราไปฟันเลยนี่แหลแล้วเรามามาปาดลูกยางนั่นเองมนี่ของเขาแหละตรงขอบเป็นนี่ คมอยู่ตลอดเวลาก็จะใส่ใจได้ใส่ถึงที่มันดีของเด็กจะทำดีใช่ไหมมันก็เป็นนี่พอเอาไว้ใช้สาธุยาก็จะฟังไม่ได้นะไม่เป็นเวลาโรคยามเกิดทำเด็กจะเป็นี่เป็นสิ่งมันเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันตัวที่วันนี้ลักษณะเป็นนี่แต่ว่าถ้าเป็น เรามีกายเรามีใจเราเท้จิตทำมากแล้ว เอากายไปใช้ในวามหลงเยอะแยะหมดเลยนั่งอยู่เฉยมันจะจับลงจะไม่รู้สึกตัวให้กายฟีไม่เป็นตายเราเดินไปไหนมาไม่มีกายเจ็นแต่จะทำฟรีนะฟรีเป็นความหลงแต่เรามาให้มันฟีได้เป็นประโยช เดินู้นะเคลื่อนไหว่รู้สึกตัวเดินไปไรู้สึกตัวคิดตาใจคือนั่งละรู้สึกตัวรู้สึกตัวใช่เราใช่เลยถ้าใช่ใจไม่รู้สึกตัวเลยนั่นเดียวเลยข้ามไปสู่จากความหลงไปสู่ความไม่หลงให้ใจให้ประดยชนให้ความคิดมันเกิดจากความหลงเราข้ามเกิดความรู้ความหลงเกิดเรื่องเกิดไม่ใช่ในใไนะม่ใช่ไปไหนเลย มันจะเป็นไมันอยู่กับเราเรือล่มในหนองคลองมันนมัต้องอยู่ตรงนี้ความรู้สึกตัวงเรือนะครับความรู้สึกตัวอีเรือในจิตใจนี่แหละคือกรรมนักข่าวจำแนกตัวเองวิจิดเราเองละเอียบที่ไหนก็จะเกิดขึ้นความงามก็จะเกิดขึ้นเมื่อเรามาถูกถึงใช่เดียวก็จะช่วยตัวเองเช่นเราไม่ถูกเึง เราไปเชื่อตัวเด็กเขาเลือกตัวเองเพราะว่ามีโน้ตเราไม่โกรธเราก็ไม่เชื่อคนอื่นเขาไม่โกรธเพราะเขาไม่โกรธเขาไม่ประโยชน์อะไรช่วยนะเหมือนแม่พ่อได้เลยเอามาฝากผมเอมาให้ลูกมาป้อนลูกท่านเองก็แม่คนไหนจะเห็นแกตัวถ้าลงคนมีสติสมัญญาดีก็เพื่อคนอื่น สิ่งเกิดและถูกเกิดนั่นคือถูกธรรมชาติความไม่โกก็คือถูกความไม่โกความไม่ทุกก็คือถูกความไม่ทุกความไม่หลงก็คือถูกความไม่หลงความเมตตาคุณาความอยากความใจใจสาเกิดเพื่อกนไม่มีใครเกียดไม่หวาดเลยไม่เมีใครเกลียดเห็นหมดเห็นใจนะเช่นเราอยู่เราอยู่เนี่ยเราเห็นอกเห็นใจคนที่อยู่ ถ้าเราไม่เคยหิวเราก็ไม่เห็นอกเห็นใจคนที่หิวถ้าเราโกรธเราไม่เห็นความโกรธเราก็ไม่เห็นอกเห็นใจคนที่โกรธเป็นหนักเป็นหนักหนักหนักควโกรธจะโกรธใครจะเกิดให้พ้นความโกรธความโกรธความโกรธจะได้ทำให้เขาทุกข์ทำไมจะได้ทำให้เขาหลงทำไมจะได้ทำให้เขาโกรธทำไมไม่ได้ทำให้เขาใจดีใจนะ ช่วยกันเขาไม่มีใจเขามามาเราช่วยเขาเขาเขาอยากมาช่วยเขาให้ง่ายเขาลงมาช่วยเขาใหู้้เขาทุกมาช่วยเขาให้มันทุกเป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของเราดูเราจะทำแบบนี้อฏิบัติแบบนี้มือนกันทุกคนในโลกแล้วกวาคนชาตินั้น วิปัสสนาศาสนาสอนอย่างนี้ศาสนานี้สอนอ่างนี้แล้วที่ในการตั้งหลักมีคนเนี่ยมีลูกมีนามมีตามีใจทำชั่วก็คือลูกคือตาทำชั่วก็คือนามคือใจทำดีก็คือลูกคือตาทำดีก็คือนามคือใจเนี่ยไม่ใช่ไปทำคนมือท่านี่คือที่ของเราช่วยโลกช่วยโลก หรืว่ามือสีนิ้วของขอบพอไปทำลายโลกเพราะนั้นของมือตายใจหมดมาศึกษาหมดทุกหมดสมด้วยการปฏิบัติของเนี่นะนี่แหละไม่ต้องมาเลยมองใจพวกเราแต่ว่าถูกต้องที่สุดเหมาะสมแล้วที่สุดมันนั่งรอยกมือข้างตัวดู้จัตัว มันผ่านบาปมาแล้วมันผ่านกรรมมาแล้วของชั่วไปดูมาแล้วมารู้สึกตัวที่ตัวที่กายเกิดมันรับความชั่วมาหายไปพอที่เรารู้สึกตัวโอ้บางคนไม่มีโอกาสเลยจะมาู้สึกตัวไม่เห็นกายไม่เห็นจิตของตัวเองมืดมา มืดไปแล้วก็มืดมาสามสิบปี จงมานนั่งรู้เกิดตัวอาวุชชาติดตัวเดินไปได้ขนานไม่รู้ตัวนอนก็ไม่รู้ขอเสียตอบเกิดเป็นความกลางวันเป็นเกลียวกลางคืนว่าฝันกลางวันอาทิตย์ไม่รู้เลยพอมานั่งรู้นะเรากลับบ้านแล้วเกินเกิดเย่าเกิดบ้านก่อนแต่ก่อนเราพักถึงพักว่าไม่รู้พอมานั่งรู้เลย คิดไปก็จะยอมันแต่ว่ามือขวานี่มันอยู่ตรงนี้นี่แหละคือตานี่แหละคือการกระทำนี่แหละคือจิตตั้งไว้ตรงนี้นันจะเป็นเุิดการอยู่ในตรงนี้คือนิพพิไดเลยหลักความที่เราทำความนี้จิตบอิสุทธิดจอตบริดุทธิ์ว่าเรา เราก็เที่ยวทำโลกกายเ็ยรับโกรธ่ากรับทุกข์แต่ก่อนหลวงพ่อรักแต่ที่แต่เนาะเป็นนักคนนักคนนักนักนักคนนั่นก็เราจะปฏิบัติธรรมนะทำสบายสบายไม่ได้พูด่บบเด็กแต่เป็น่ารัาทำเกิดทำสบายสมา นั่งเยวะมัจยาำตัวมราจุดตรงนี้เราทำเป็นไม่เดือนร้อนเราทำเป็นไม่เดือดร้อนเพราะความความความดีความความดีใช้วลามานั่งเดือดความความปวความยากมาทำราวมกันปวดกคนใจเขาเอาเขาเอาเขาเดินเราเดินเขานั่งเรานั่งากาแต่ถ้าอยู่คนเดียวดีนอนหลับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นเหตุผล นั่งเด็กแล้วเดกเด็กผมดีเกิดนี้ไม่ถึงเวลาจะมาทำโปรดไปฟัง้ังไปดูนะเอาลอันนี้ก็สมควรเป็นเวลแต่วันนี้ตอนเราหลงหลงตาไม่อยล่ไปสอนทำที่นู่นสอนเด็กถ้าเป็นเด็กก็จนะวันที่วที่หกก็จะไปอีกแล้วคนเด็กเราจะ ไหนไม่ได้ถูกเราเด็กเรานะนะก็ต้องกาอเวลาขอหยุดลงตรงไว้แต่เพียงเท่านี้เวลาก็นีโลกตาตรงนี้